كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon ove malo duže pauze, mene je drago da se ponovo vidimo, da smo se ponovo, jel, odnosno, ponovo se družimo. Molim Allah, da nas nagradi sve svojih riznica za vaše odvojeno vrijeme i vaše prisutovanje. Mi smo došli do priče o Hidru i Ilijasu, alaihim salatu wasalam. O Hidru smo mi govorili kad smo govorili o Musa'u, alaihim assalam. E, vezano za Hidra, dakle ima mnogo kontraverzi, mnogo priča, mnogo predaja, mnogo takozvanih hićaja. Mi znamo i uvijek ta tvrdnja ostaje i temelj, da se islam temelji na onome što je rekao Allah, rekao njegov poslanik i ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Zna se kako je prenešeno, zna se kako je sačuvano. Dakle, vjerodostojnim lancima, povezanim sa povjerljivim ljudima, krenuši od ashaba, pa sve i do dana današnjeg. I do dana današnjeg. Mnogo je, dakle, razilaženja oko Hidra, njegove ličnosti, njegovog imena, njegove loze, zatim da li je bio vjerovjesnik, zatim razilaženo oko njegovog života. Hafiz ibn Asakir kaže, on je Hidr ibn Adem, alaihissalatu wasalam. Od Dahaka se prenosi da ibn Abbas rekao Hidr sin Ademom, Ademov, dakle od njegovog, njegovog potomaka, Allah Đelešanuhu mu je dao dug život i ostaće živ sve do trenutka kada treba da dokaže laž Mesije Dejjala. Njegovo ime, kako se prenosi u nekim dakle, onaj, e, izvorima, Hidron ibn Qabil ibn Adem, alihimu salatu wasalam. Naime, kada je Adem, alihimu salatu wasalam, osjetio da će umrijeti, ili kada mi je došlo, dakle, onaj naznak kada će umrijeti, kao većini vjerovjesnika, rekao je svojim sinovima da će se desiti potop u narodu. U njegovim potopcima posla njega taj se potop odnosio na koga? Na Nuha, ali i sa to stranom su na njegov narod. Pa je rekao, molim vas da me ponesete na, na lađi i da me ukopate na tom i tom mjestu, kaže, ja ću vam ga označiti. Kaže, pa je Hidr od potomaka, dakle kao njegov unuk, Kabilov sin, je snio ga sa lađi i on ga lično ukupo na mjesto gdje je oporučio Adem alaihissalatu wasalam, Pa ga je, kaže, stigla dova Adem Ali Sato Veselam da mala dadne dug život, pa ostao je da, da živi do časa određenog. Ibn Jarir kaže, poznato je da je živio u vrijeme Afridona Ibn Afijana, zatim da je doživio vrijeme Musa alaihi salatu veselam. A priča o Musa alaihi salatu veselam, dakle, nju smo temeljito razradili i nema potrebe da je ponovimo. U Bejbin Ka prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na dan kada sam odveden na Isru, osjetio sam lijep miris. Pa sam rekao, Džibril, kakav je ovo miris? Kaže, to je miris kabura one žene što je češljala faraonovu kćerku. Kaže, od nje, njene kćerke, dakle njenog djeteta i njenog muža. Kaže, to je bio početak vezan za priču Hidra, onaj, e, dakle, njegove veze sa tom porodicom. Naime, Hidr je bio poznat e, uglednik od Benu Israila. Kaže, pa je učio kod jednog rahiba, dakle, rahib je, dakle, kako da kažemo tu kod nas, nisu to sveštenici, to su oni koji se zatvaraju manastire, pobožnjaci, pobožnjaci, jel? Je, yes, saskete. Kaže, pa je došao kod njega i htio da uči vjeru. A onda je, kaže, otac ga dakle, naveo da se oženi. Kaže, pa je se, pa je rekao svojoj ženi, ja nemam potrebe za ženama, jer je već uzeo od ovoga dovoljno od asketizma. Pa kaže, rastavio se ti svoje ženi. Pa ga je otac oženio drugom ženom. Pa je toj drugoj ženi rekao, ja ne želim s tobom da živim, ja nemam potrebe za ženama. Kaže, pa kad je ta druga žena, kad je pustio, otišla i pričala kako nema ima potrebu za ženama. Kaže, pa je se pobajao svoga oca jer je znao da će ga njegov otac šta? Kazniti. Kaže pa je pobjegao od oca. Ona žena, ona žena što je sakrila njegovu sramotu, udala se za jednog čovjeka i taj čovjek i ta žena su dobili to dijete koje je faraon bacio u užareno ulje. Dakle, odatle počinje priča o Hidru, ali se na tu veselam. Ebu Hureyre kaže, kako stoji kod imama Buhari, nazvan je Hidrom zato što je, kaže, sjedio u bijeloj odjeći na zelenoj travi. Kaže, kad god bi se pomjerio on, pomjerila bi se njegova odjeća i trava oko njega. Kontraverze oko njegovog vjerovjesništva, da li je bio, da li je bio vjerovjesnikom ili nije bio vjerovjesnikom, dakle, to je stvar razilaženja među onaj, e, ulemom, pa kažu, Ibn Kethir zastupa mišljenje da je bio vjerovjesnik i onda navodi dokaze. Allah Đelešanu kaže فَوَجَدَ عَبْدَ مِنْ عِبَادِنَا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَ عِلْمًا Kaže, zateko, zatekli smo roba od naših robova, pa smo mu dali milost od nas, dali smo milost od nas i podučili smo ga znanjem također od nas. Kaže Ibn Ketir, kada je rekao Musa a.s. Helet te biuke, ala entu alijemeni mimma olim te ružda, hoćeš li dopustiti da te slijedim, da te slijedim onome što, se, što ti rekli dakle, na pravom putu, kale inne kelente sa tija majja sabra. On reče, ti se nećeš sa mnom moći strpiti. Kažu, kako je znao kako je znao hidrove stvari. Prvo da mu je Allah dao osebe milost, a milost se obično u Kuranu spominje kad, kad je o ljudima, misli, dakle na njih vjerovjesnik, misli se na vjerovjesništvo. Druga stvar, kako je hidr znao da ga Musa neće moći onaj, pratiti, otkud je znao da se neće moći strpiti. Također, <coughs> Musa, alaihissalatu wasalam, Musa, ali se to je bio poslanik, i masum ma'asum, bezgrešan. Nemoguće je da bezgrešan slijedi koga? Grešnoga. Ako se uzme da je Hidr vjerovjesni Alalte Evlija, onda se u šerijatu te dvije stvari ne mogu spojiti, to jeste da poslanik slijedi Evliju. Problem oko tih kontroverzi zašto se ovdje ističe vilajet, odnosno da je bio ona Evlija, jeste želja da se dokaže da je vlije mogu biti oni koji mogu da vode vjerovjesnike. Zato Ibn Kathir odbija tu teoriju pa kaže on je bio vjerovjesnikom i zato ga je Hidr, odnosno Halalte Musa, tražio da ga slijedi. Zatim, poniznost Musa, ali i salatu wasalam, pred Hidrom u smislu traženja nauke, e, neiskazivanja pobune, nezadovoljstva za onim sve što se izdašavalo, je također dokaz da se Musa ne bi ponizio pred Evlijom kao što bi se ponizio pred vjerovjesnikom. Zatim znanje o tome da će vladar uzuzeti lađu, da će dijete navesti svoje roditelje na kufr kad naraste pa je ubio dijete. E, zatim da će e, da se ispod zida nalazi blago, blago koje su djeca naslijedila, kažu od petog djeda, neki kažu čak i više, dakle generacije. Vi sad kad računate generacije, koliko generacija traje? Uzmite sebe i svoje očeve, i svoje djedove i pradjedove. Ko od vas zna nabrojati pet djedova? Ha? Zna li ko vas nabrojati pet djedova? Hajde koga ću prodati, slovo nigdje ruku. Svi ste iza kamere, samo sam ja u objektivu. Molim, ćeš ti da ovdje? Hajde, kako ima otcu? hoću ja namjerno, ovo znam, ja ću treći isto svoj problem. Znate zašto? Zato što je velikosrpski plan, velikosrpski plan, velikohrvatski plan na prostorima takozvane bivše Jugoslavije bio ciljan da muslimani ne smiju znati za četvrtog djeda. Jeste čitali knjigu Nož? Jel ste gledali film Nož? Od, jel Drašković, jel? Jel Drašković pisao? Vuk. Vuk. Vukovi su dobre plemente životinje. E i on je bio plemen čovjek. On je rekao, ne treba muslimane ubijati, treba ih samo vratiti u Tursku, ne treba ih ubijati. I tamo u onoj knjizi, nož, kaže, kako se zoveš? Šta kaže? Alija, sin Hasanov, sin, ne znam, čini se Muradifov, Ragivov, sin, kaže, pa opet, kaže, valjda, a e, nije, kaže, onda ćeš kaj naći Milana i Milorada i Dragoslava. Jo. Taj pokušaj tog projekta i dan danas se nama nameći. Dužnost svakog od nas jeste da pravi, da napiše porodično stablo, da znate da znate ko vam je četvrti, a kamoli peti djed. A da ne, peti djed. Ja ga tražim, nisam ga mogu naći. Ali našao sam ga. Našao sam ga preko starih od mene. Maksu sjeo ovaj i rekao, daj me naučite hoće da znam za petog djeda. I onda sam tražio djedove i sa svih strana, sa čitavi family, i od nene, i od djede, i ovoga, i matere, i oca, i dajte im sve djedove da znam. Zbog čega? Samo sa ciljem da se usprotivim velikosrpskoj i hrvatskom planu negiranja, postojanja muslimana na ovim prostorima unazad deset vijekova, ako ne i više. Postojimo više od njih. U najmanju ruku, mi kao muslimani, bez obzira o kome se radila kao musliman, imamo najčišći i najzaštićeniji kod, genetski kod, DNK. Imamo ga u prosjeku oko 47%. Mi smo ga očuvali i koji još sa nama od ovdašnjih naroda? Hrvati, Hrvati. Dakle, mi, mi Hrvati smo najbolje to očuvali. A najmanje ga očuvali ko? Poturce. Poturce su to najmanje očuvale. Zato je halalte ovi što su malo mrki, ja se farbao u mrko. Dakle, zato imamo tamo kod njih preko, preko drine, uglavnom su debele crne obrve, dakle, jaki brkovi. I vidi se da je, dakle, 90% Srba, da su oni uglavnom Turci. Ona kako oni nazivaju moderno Turci. Mi nismo Turci, mi smo Bošnjaci, mi smo muslimani sa ovih prostora i taj veliko srpsko-hrvatski plan neće im nikada uspjeti, a mi ćemo kao mlade generacije se boriti protiv toga da dokažemo svoju postojanost, da smo mi ovdašnji autohtoni narodi i da nismo ne da nismo pri, smo prihvatili islam, kao što mi priča jedan sančaklija iz, eh, ja ga zovem Bjelopoljac, iz Bijelog polja, pa kaže on, pitali ga neki tamo anamoni, kaže, znaš ti da je tvoj djed bio onaj srbin? Kaže, znam. A jel bio srbin? Kaže, jest. A pradjed kaj bio srbin? Pa šta ti je djed uradio? Kaže, pa pametan bio primio islam, nije ostao budala kao kaže tajac. Ali kad je problem što sam ja sam njih puno, u nekoj luci sjedil, kaj, onda skontam ja sam ja sam, kaj što mi je to treba da im kažem. Neko nema veze ti rekao istinu. Helem nise. Dakle, ti stvari, dakle, ne treba dozvoliti sebi, mi moramo, ja sam to puno puta ovdje rekao, moramo učiti svoju istoriju, moramo se dokazati da oni kojima, eh, koji žele da nas pripišu sebi, da im to neće uspjeti. Kažem, <clears throat> kada je Hidr odlučio se da ubije ono dijete, ne bi ga mogu ubiti osim toga što mu nije došla objava, jer takve stvari se znaju samo objavom. I ne postoji u islamu, barem kod nas, ehlu sunete od džemate, ne postoji ništa što se zove priznavanje vilajeta do te mjere da je evlija taj koji može da propisuje, dakle da može da uvodi šarijet. Evlija to ne može. Evlija je svako onaj ko se šta? Vjeruje Allaha i boji se Allaha i čini dobra djela. Time postaje se vlijom. A ne postaje se vlijom time što neko će ustvrditi da zna gajb, da zna nemoguće da zna ono što je kod Allaha, da spomenut ću vam neke od tih tvrdnji, inšala, večeras. Također, <coughs> način na koji je Hidra opisao Musa, alaihissalatu wasalam, svoje postupke, jasno ukazuju da ti svi postupci bili <coughs> produkt same <coughs> objavi. Druga kontraverza koja se veži za Hidra jeste da je Hidr živ do dana današnjega, a to sam malo prije spomenuo, da je on bio od onih koji su direktno ukupali Adema alaih sallatu wasalam i da je ga stigla dova Adema alaih sallatu wasalam, to jeste da mu Allah smutala dadni dug život. Vehbi mu ne bih kaže, Hidri je rekao Musao, ljudi će biti na Dunjalku kažnjeni shodno onoliko koliko se budu brinuli o Dunjalku. Dakle, toliko će trpiti tegobu Dunjaluka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nije Hidr dao da se brine o Dunjalku, da živi kako to tvrde anamoni koji kakvi onaj e, tarikati, šehovi nad šehovi tarikata, nego je, dakle, kao i svaki Allahov subhanu ta'ala rob preselio. Priče o tome kako se susreću Hidr i Ilijas svaki godine na refatu, kako se svaki godine susretnu u haremu zajedno obave tavaf, kako dakle, predaje gdje je e, došao on, salamio Enes ibn Malik, je rekao, ko si ja sam Enes, sluga Allahov poslanika, sallallahu alaihi veselem, kaže, gdje ti on, evo ga, kaj slušate, čujete, kaže, prenesi mu selam. Mislim, priča je puna kontraverziji, mnogo predaje na tu temu, ja sam ih samo prelisto, mislim, zato što na kraju svaki stoji da je, da je munker, da je batil, da je kezib, da je, da je laž, da je slaba, da nema nikakve utemeljenosti u islamu. Hidr, alaihi salatu selam ako je bio vjerovjesnikom, završio onako kako je završio i svaki Allahu subhanahu wa ta'ala rob, jer Allah džele ala da je htio kome dati da dugo živi, da živi dok, do sunnjega dana, dao bi kome. Svom miljeniku, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. O Ilijasu nema neke, kažem, onaj plaho puno priče. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ine Ilijasa lamina al-mursalin, Ilijas je bio od onih koji su poslani, iz qala li qavmihi ala tattequn kada reče svome narod zar se ne bojite etad'une ba'alan wa tatharuna ahsana al-khaliqin zar vi prizivate ba'ala naime Ilijas kako stoji dakle onaj u istoričar ga bilježi da je sin od Jasna ibn Finhasa ibn Ajzara ibn Haruna to jeste brat od Harun brat od Musa alihi musalatu wasalam poslan je bio narodu koji je uzeo sebi za božanstvo Ba'ala Neki kažu da je Baal bila žena, međutim, neki kažu drugi da je to bio vladar među njima, kojeg su oni obožavali i veličali. Kaže, kada je prošlo njegovo vrijeme, odnosno njegovo vrijeme, on se sakrili, muslimani sakrili uh, daleko od njega, kada je prošlo njegovo vrijeme, došao drugi vladar kojim je Ilijas ponudio islam, kaže, prihvatio islam, a onda naredio da svako ko nije na onome na čemu je on, Ilijas, da budu pobijeni, kaže, pa je ubijeno u jednom danu 10.000 ljudi. Allah najbolje zna za vjerodostojnost ovih priča, Ibn Kathir ih samo onako spomni redoslidom. Zatim priča o Hazqilu. Hazqil je bio uh, vjerovjesnik poslan Benu Israil nakon Joše. Joša je došao poslije koga? Poslije Musa, ali i slatu veselam. Dakle, Harun i Musa, nakon njih dolazi Joša, a poslije Joše dolazi Hazqil.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 Allah subhanahu wa ta'ala daje blagodati mnogim svojim ljudima, ali većina ljudi nisu zahvalni. Naime, šta se desilo? To su bile skupine od Benu Israila, narod od Benu Israila. Kad se pojavila kuga u narodu, jedna skupina je pobjegla. I ovi, većina ovih je pomrla. Dakle, koji su ostali unutra, gdje je kuga, pomrla. Većina je pomrla. Pa su, kaže, kad je kuga nestala, ovi su se vratili. A onda oni koji su preživjeli rekli, vidi kako su ovi pametni, da smo Bogdom pobjegli sa njima i mi bi šta, niti bi se razboljali i ovi bi ostali preživjeli. Kaže, pa ih pa je bilo oko 4000. A onda im je Allah poslao dva meleka. Pa su im prišli sa dvije strane i rekli im, dakle, pre, jakim glasovima, umrite, kaže, pa su odmah svi umrli. A onda ih je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio dug, dakle, ova priča u kojoj suri? Bekara. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ostavio dugo godina, dakle, dug niz godina, da, da leži. Raspalnu se i kost su im se razasule. Toliko su im se kost razasule da se pomiješale. Dakle, nije samo skelet bio na jednom mjestu, nego se pomiješale. A onda im je Allah subhanahu wa ta'ala poslao opet Meleka i rekao, oživite. Kaže, pa su prvo postali kao kosturovi. Sklopile su im se kosti sa svih strana i postali četiri hiljade. Neki kaže da je bilo sedam, neki kaže da je bilo deset, neki kaže da je bilo, dakle, prena četrdeset, kaže Ibn Kathir, ovi koji tvrdi da je bilo ovaj veliki broj, nije tačno jer su gdje bili smješteni? U Bejtul Mahdisu. Kaže, pa i Allah subhanu ta'ala oživio da vide, kao što kaže Omer ibn Khattab radijal anhu arda, la yugni al hadaru min al qadari. Neće e, čuvanje zašta pomoć od kadera. Što znači, dakle, ako je Allah odredio <clears throat> da neko umri, da se razbavlja neke bolesti, umrijeće, u prilog tome ide se bavudne šta? <clears throat> kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao onoga čovjeka jesi li kaže imao deva kaže jesam je li imao kad među njima šugavi ono kad im otpada dlaka kaže ima kaže pa šta radi kaže izvajam i kaže što pa kad izvajam da se ove ostale ne razbole kaže pa ko je počeo sa prvom može početi sa onom kad ih odvojiš dakle nisi zaštićen nego šta čovjek mora znati da je svaka bolest od Allaha dželešanu bolesti prilazni bolesti za postoje bolesti ali mora čovjek od svoje akide znati da neće bolest niti preći, niti započeti osim što neće Allah subhanahu wa ta'ala narediti. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma anzala Allah da ila wa anzala ma hudawa." Allah nije spustio ni jednu bolest, znači da se bolest spušta na Allahovim kaderom, svaka bolest na zemlji. U, pri, u prilog tome ide a i ehlu struka mogu da potvrde koliko se doktori miješaju sa bolesnicima, ne obolijevaju ko što bi obolijevao neko drugi. Zbog čega? zato što je to da Allah je subhanu ta'ala mudrosti na zemlji, da Allah čuva one koji će druge ljude liječiti. Nadam se da sam jasan. Kaže, kad je Ebu Bede poslao pismo, Omer radi, on kaže, evo nas u zemlji kuge, kaže, pa mi rekao, Allahom poslanih sallallahu ve sallam rekao, ko se nađe u zemlji kuge, nek ne izlazi. Onaj koji je nje, van nje, neka u nju ne ulazi. Kaže Omer, Omer, alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Dakle, da je nas je poslanih sallallahu alaihi sallam podučio tome ne to što će se neko razboljeti ili neće se razboljeti, nego i zbog slabih, dakle, slabih duša. Odatle i hadis u kojem kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže La adva, wala hame, wala sefer. Nema prelazne bolesti u islamu. Dakle, ne možeš pripisati bolesti čin prelaska, nego moraš reći Allah je dao da se taj razbolio od toga i toga. To možeš reći. Isto kao što recimo ne možeš onaj la adva wala hame. Hame, prazno vjerje, kaže buk, buk, a on, eno, kaj se ova vuče, neko će večeras umrijeti. Umrijeće ljudi koliko hoćeš, ba ne bio. Neće jedan insan umrijeti. Hebe će i pomrijeti. Isto ko što će se hebe te noći roditi ili začeti. Kaže, ola safar, safar je vrsta stomačne bolesti koja je Allahom poslani sallahu sallam negirao. Pa ovaj hadis, dakle, gdje kaže Allahom poslani sallahu sallam, la adva, dakle, nema bolesti, nema prilazne bolesti sami po sebi. Oni to nisu htjeli prihvatiti kao takvim, nego su šta pripisali bolesti i sebi. Pa su rekli da smo pobjegli, ne bi nas pogodilo, niti bi ovi naši pomrli, bi se mi razboljeli. Kaže, pa jela su mahanatela sve usmrtio. Dakle, bez čega? Bez kugi, bez bolesti. Odatle je dakle, ta poznata priča o Hazhinu i to je taj dakle, vjerovjesnik koji se njima obraću. Zatim, Elijesa, alihi salatu wasalam, Allah subhanu ta'ala kaže za njega u Ismaile, dakle spomeni, وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا من العالمين على العالمين Ismaila, dakle spomeni Ismaila, Jes'u, Junusa i Luta, sve smo ih, kaže, uzdigli iznad svih svjetova. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> izdigao znanjem, izdigao, uzdigao time e, što, onaj, što im je dao objavu i učinio ih, im, učinio ih svojim vjerovjesnicima i poslanicima. Ibn Đerir kaže Ibn, e, Benu Israil su preživjeli mnoge nedaće. Kaže, napadali su i različiti narodi i različiti vladari. Kad god bi krenuli u rat, oni bi sa ponijeli sanduk, tabut, na kojem je bila ostavština onoga što su ostavili ko? Musa i Harun. A gore su bili ostaci dijelovite vrata i još neki od njihovih dakle, tragova. Kaže, pa bi uvijek sa sobom nosili taj tabut u pobjede. A onda bi im Allah subhanahu wa ta'ala dao znak da ako bi puhnuo vjetar i uskomješu dakle, te dijelove, on bi znali da će oni podijeliti. Kaže, nakon smrti od Joša ibn Nuna, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Šimujela ibn Balija. Često 60 godina nakon njega. Šimujel ili Šamujil na našem jeziku, odnosno kod na, u arapskom jeziku kod nas se kaže Ismail. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kao što stoji uh, u predaju Ibn Abasa, Ibn Mesuda i neki drugi ashaba, da kada su ih savladali gorostasi, također u Bejtul Magdisu, to su bile one skupine koje nisu htjele da uđu u Bejtul Magdis da se bore zato što su se prepali njihove veličine. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i rasuo u plemena i zajednice i pojedince. Kaže pa je Šimuil skupio oko jedne riječi nakon Hazakila. Skupio je oko jedne riječi i onda je Allah subhanahu wa ta'ala prozvao u Kur'anu pa kaže Elem tera ila al-mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu nabiyyin lahum ba'athana malikan yuqatil fi sabilillah. A molim vas pratite. da vidite šta se desilo od početka, dakle u jednoj stranci, malo više jednoj stranci Kur'ana, da se čitava priča ispričala iz želje za borbom na Allahovom putu i šta se na kraju desilo. Kaže, znadeš za skupinu od Benu Israila nakon Musa, kada su rekli svome vjerovjesniku, a to je bio ko? Šimuil. Dakle, Hazahil, njega je naslijedio Šimuil, kaže, kada im je vjerovjesnik njihov rekao, kad su rekli svom vjerovjesniku, ibat lena meliken, nukatil fise bila, pošalji nam kralja da se borimo na Allahovom putu. Kaže, Allah subhanu ta'ala iz loze Benu Israila uvijek davao jednog vjerovjesnika i jednog kralja. Pa zbog toga što su ubijali vjerovjesnike, Allah ih je potlačio čime? Kraljevima. Pa su i kraljevi tlačili. Nuqatil fi sabilillah, da se borimo na Allahovom putu. Qala hala sejtu min kutbe alaikum il qitalu, ella tuqatilu. A šta ako vam se propiše? Vjerovjesnik se boji. Boji se za svoj narod ako im se propiše, ne postoje propašći. Kaže, šta ako vam se propiše, a vi se, kaže, ne budete htjeli boriti? Kalu, wama lena illa nuqatila fi sabilillah. Wa kad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kaže, zašto se mi ne bi borili kad smo protirani svojih domova i otjerani od svoje djece? Jer je Allah subhanahu wa ta'ala podijelio, kažem, u narode skupine, porac i pojedince. Dakle, bili su razasuti. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم onog trenutka kada je došla objava da im se propisuje borba, tawallau, dakle, odmetnu se osim kaj nešto njih malo. Dakle, imate narod koji traži džihad, a onda se šta dešava? Da i većina šta otpada, ostaje i malo. Pratite samo dalje šta će se desiti. Wallahu alimu bi zalimin. Allah najbolji poznaje zulumčare. Wa qala lahum nabijuhum inna Allaha kad ba'ata lakum taluta melika. Allah vam je, kaže, odredio taluta kao kralja. Qala enna yakunu lahu al-mulk. Otkud onda bude, kaže, kraljem? Alejna. Dakle, pazite kako se raspravi onome što je Allah odredio. U nahnu haqqu bil mulki min, kaj mi smo preči da budemo, kaže onaj kraljev. Ako ćemo gledati, kaže, odakle smo mi, odakle je on, kako je porijeklo, siroma, nepoznat među nama, nebitan među nama, otkud njemu da se dadni kraljevstvo. U alemi u tesa'ate min al mal. I glavno mjerilo kod njih je bilo šta? On nema para. Ko je bu Trump? nije mogo biti Ebu Trump. Nema čovjek para. Nego ga Allah istako čime. Kaže Allah te barek ve ta'ala, Kala inna Allah stafahu alaikum. Allah ga je odredio nad vama. Prvo ga Allah subhanahu wa ta'ala izabrao. Vazadehu bastatan fil ilmi wal jismi. Amani Arabi. Jesme neko poželio. Kaže, i Allah mu dao basta. Bast znači u nedogledu Allah subhanahu wa ta'ala dao znanja i snage. Sad braću bildajte. Wallah yu'ti mulkehu Allah daje vladavinu kome on hoće. Jeste nauka i bild. Kaže Allah daje nauku kome znanje kome on hoće. Wallahu wasi'un alim. Allah obila to daje i on zna. Wa qala lahum nabiyuhum. I pored toga im opet vjerovjesnik kaže: Inna ayata mulkihi yatiyakum at-tabutu fihi sakinatu min rabbikum. وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه دوكز da je on nad vama kralj, jeste da vam donese onaj tabut što su vam Amalika, dakle oni gorostasi, oteli nekad u nekoj borbi, izgubili su jednu borbu pa su im oteli. Kaže, on ako vam to vrati, vidjet ćete, kaže, da je on vaš kralj. Kaže, pa su Amalika, ovi gorostasi, imali svoga kipa, mušici bili, kaže, odlučili su da taj tabut sakriju od Benu Israila, da ga zakopaju ispod svoga kipa. Ibn Kathir tu predaj navodi. Kaže pa ga zakopaju, ujutru dođu, a ono tabut gor na glavi kipa. Oni ga zakopaju, drugi dan dođu, on opet na glavi kipa. Treći dan zakopaju, kažu oni njemu, kažu oni između sebe, dogovore se, zakačite ih za dva, dakle onaj vola, i puste, kaže, neka ono se gdje god hoće u pustinju. I kaže, Allah te, odnosno Ibn Kathir, tumačići Allah subhanahu wa ta'ala ajete, kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleke koji su stoku nagonili među koga? među narod u kojem je bio Talut i da dođu pred Taluta. I kad su vidjeli da je, do, da je došao Talut sa Tabutom, kažu jest ovo je naš kralj. Jer je to bio dokaz da je on njihov kralj. <coughs> Inna fi zalika la lakum in kuntum mu'minin. U tome imate jasne dokaze da ste vjernici. Falamma fasal. Dakle imamo one koji su tražili džihad, pa kad je bio propisan, većina ih je otpala, ostalo ih je malo. Falamma fasala talutu bil junud. Qala inna Allaha mubtalikum bi nahar. Allah će vas iskušati sa rijekom. Koja je to bila rijeka? Jordan. Rijeka Jordan. Inna Allaha mubtalikum bi nehr, fa men sharibe minhu falaysa minni. On minni, onaj ko se napoji nije od mene. Ko se napoji, dakle imamo puno, pa i ostalo malo. Pa od tih malo kaže Talut, onaj ko se napije, onaj ko se napije od rijeke nije od nas. Dakle, mene više ne, ne pripada. Omen leme ta'amhu, fa innehu minni, onaj ko ne bude pio, a to znači da skoči u vodu da, dakle, da žderu, illa meni gterefe gurfeten bijedih, osim onaj ko uzme šakom pa da utoli žeć. Jer je bilo putovanje, trebalo je se boriti protiv koga? Protiv dža? Džaluta, kako ga nazivaju onaj, u našoj terminologiji, golijata. Je li talot i golijat? Se kaje talot u našem jeziku? Mislim da je talot. Nisam siguran. Talut. Fešeribu minhu illa kalila. Kaže, pa se napila većina njih osim nešto malo. Allah. Koga imate? Imate puno, pa od njih ostane malo. Pa ti malo, samo i malo nije popilo vode. I Talut kaže, vratite se, vi ne možete sa mnom. Jer kaže, ako budete išli sa mnom, izgubit ćemo bitku. I Talut još uvijek ubiđen da će dobiti, da će pobijediti. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي kad je on sa tom još malom, ta treća, dakle, skupina krenuo, Kaže on povikaše, mi nemamo snage protiv, kaže, Đaluta i njegove vojske. Sa Talutom ostane još manji. Dakle, ovi ljudi nisu ubiđeni da će moći se boriti, da će moći pobijediti. E, zamislite situaciju Taluta kao vojskovođe ili Šimuela kao vjerovjesnika, jer su imali vjerovjesnika, imali su kralja, i ovaj im prenosi objavu. Oni traže hoće da se bori, Allah im daje i kralja koji će ih voditi u borbi i oni malo po malo, dakle, sve i naostane ostane i na kraju ništa kao što stoji kod imama Buhari, rahmehullahu ta'ala, da učesnici sa talutom bilo ih kao učesnika gdje? Na Bedru. 310 i nešto. 310, u nekim predajama je 313, 14 ili 15, 16, zavisno dakle, od oni koji bilježe siru. Pa i od toliko hiljada koliko je bilo Benu Israila koji su izašli dakle, da se bore, koji stražili da se bore na lahom put, ostalo je 300 i nešto. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله Ali oni koji su znali da će se susresti sa Allahom, vjerova su susresti sa Allahom, koliko je, kaže, malih skupina pobjedilo velike skupine. Svaki rad protiv muslimana je takav. Uvijek je takav rad bio protiv muslimana da su muslimani neobučeni, da su muslimani neopremljeni, da su muslimani dakle, neorganizovani, naoružani i tako dalje, isto koji dan danas. Danas se veliki ratove vode protiv muslimana, balkanskih muslimana, gdje se muslimani žele da isparčaju. Ja neki dan čitam, kaže 112, 112 kandidata, što stranaka, što pojedinaca se kandovalo za ove izbore. Od toga koliko imate stranaka u srpskom ili hrvatskom narodu, ostalo vam je sve među ovamo, među Balijama i muslimanima. A odakle to dolazi, draga braća? To je nepostanje svijesti, jer mi kao narod, pošto ne znamo svog četvrtog djedu, mi ne možemo da imamo svijest ni političku, ni ekonomsku, ni vjersku, ni naučnu, ni, mi nemamo nikakve svijesti. Ne možemo da imamo, mi ne možemo da volimo lidera, mi ne možemo da nekoga cijenimo. Niti lider hoće da nas voli, hoće lider da cijeni tu svoju poziciju. Mi smo takav narod. I opet, uz Allahom subhanahu ta'la milost, mi obstajemo. Kako? Evo vam Taluta i njegove vojske, 300 i nešto su obstali. Bidin la uz Allahu dopšte, wallahu ma sabrin, Allah je sa onima koji su Walamma barazu Jalute. وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين kad se suprotstavili Džalutu, dakle Golijatu i njegovoj vojsci, rekli su gospodaru naš, afrag alejna sabran, dakle ispuni na sabor. Dakle, ovdje dolazi dova, kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dovio na Bedru, pa je rekao gospodaru moj, ako ne pomogneš ovu skupinu, nakon, dakle, ako ova skupina izgubi, ne znam ko ćete više na zemlji obožavati, odnosno ko ćete <clears throat> veličati i obožavati kao jednoga Allaha te bareke ve ta'ala gospodaru učvrsti naše noge, to jeste nemoj da bježimo sa bojnog polja. Vansur na lkao mil kafirin i pomoz nas protiv naroda nevjerničkog. Feheze muhum bithnillah. Pa su i pobjedili uz Allahovu pomoć. U katele Davudu Đalut. Kaže, pa je Davud ubio džaluta, odnosno Golijata. Naime, Davud je bio unutar vojske Talutove i Allah subhanu wa ta'ala mu je dakle, dao naznaku da će biti vjerovjesnikom onog trenutka kad se pripojio vojsci. Kaže, pa kad je išao, jedan mu je kamen rekao, uzmi me, stavit ćeš me u svoju pračku. Pa je drugi rekao, uzmi, stavi me pored ovoga i ja ću ti, kaže, trebati. I treći rekao, stavi mene, treba ću ti ja u tvoj prački. Kaže, kad, kad je Golijat rekao, hoću da mi neko izađe na dvoboj, istorio se Davud, ali šta to je selam. Golijat, dakle, gorostas, što bi kod nas rekli, divovi, ili kako je džinski ljudi. Divovi, kaže, Golijat kad je vidio ovoga Dauda, kaže on Daud, ja kaj neću tebe da ubijem. Ima li, kaže, ko jači? Kaj je Daud, vidit ćeš, kaže, ja hoću. Tras. I dan danas u Betul Mahdisu i u kucu, tras. I uvijek je. Non stop. Vijekovi unazad i do dana današnjega on nemaju one oružje. Ali kem im fijetin haliletin, galevet fijetin katiretin bitnila. I malo je oni koji prati recimo stanje jer se pokušava napraviti paralela između ovdašnjih muslimana i ovdje se pokušava napraviti druga Palestina da se muslimani izoluju u svakom smislu, i ekonomskom, političkom i svakom, svakom smislu. Dakle, da im se odzme pravo na jezik, osnovna prava, prava današnjice, o, dakle, pravo na zaštitu, pravo na, na, na imovinu, pravo na jezik, pravo na ezan. Dakle, svako pravo se pokušava isto, zato što Dodik non stop ide kod Libermana na savjetovanje. Kad je posjetio ga Liberman, otišao on kod Libermana. Ne, braćo, nema ništa slučajno. Nema ništa slučajno. I niste o priče, dakle, to sa sjela, evo, gaz kamibri, ne, to vam no, časopis novine non stop e, pišu. A mi samo uspavani. Samo uspavani. Neće, kaj, neće nas, Evropska zajednica, neće, kaže, Evropska unija više ratova. Ko ti garantuje? Morate znati da će na ovim prostorima, kao i do sada, svaki 30, 40, 50 godina buknuti rat. Najmanje ga muslimani priželjkuju, najmanje ga muslimani i niko ne treba priželjkivati ratove. Uvijek treba težiti pre, prema miru, onaj, živjeti u blagostanju, ljepota i tako dalje, sloboda. Ali ima oni drugi koji hoće i oni koji zveckaju, i oni koji se naoružavaju, i oni koji prijete, i oni koji ponižavaju, koji vrijeđaju, prozivaju i tako dalje. Ima, njima to ne smeta. Zato što je njihov genetski kod kakav? Frljav. Frljav, miješa, ne mere, ne mere da izdura. Ono se tam sve pomiješalo. 83% tuđega, samo 17%, odnosno 87% njihova, e, tuđega 13% njihovog. Ne mere, na nadvladava. Nešto se mora dešavati. Uzavrla krvca. Da ga, braćo, kaži vam, molim. Da sam ja ništa rekao. <laughs> Dobro, ja zvoni za kamere. Ne vojadne, ne. Ne, ne, ti su pravo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže Daud je ubio Golijata, Allah mu je dao kaj vlast. Naime, Daud je nakon Taluta preuzeo vlast zbog toga što ga Allah subhanahu wa ta'ala istakao time što je ubio njega, zaslužio je taj čin što bi se kod nas od danas, dakle general, pa je general, zaslužio je time i time, ubio je Allah nepreda. Kaže, vojska se je Golijatova rastirala. <clears throat> kaže, pa mu je Allah dao vlast mudrost i podučio ga stvarima. Stvarima govoru sa pticama. Kaže, وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ نَاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهِ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Kaže da Allah ne potiskuje ljude jedne drugima, halalte. A to znači, Ibn Kathir kaže, to jeste da Allah Đelešanu ne dadne ponekada stroge ljude u društvu koji će vladati drugima ljudima, onda bi nastao totalni fesad. Pa kaže, Ibn Kathir spomnio ovdje neke od predaja, da je Osman radi Allahu anhu rekao Allah subhanahu wa ta'ala jednim e, čovjekom spriči što ne spriči sa Kur'anom. Dakle, Kur'an kao propis dolazi ljudima, ljudi se ogluši. Ali onda Allah subhanahu wa ta'ala pošalje koga? Sadama Huseina. Pa slisti šije i nema ih 30 godina se ne pojavljuju. Pa opet dođe njihov red, pa im opet Allah pripremi nekoga, pa će i opet neko morat srediti. To vam je Allah sunet na zemlji. Isto nam je tako bilo i sa Talutom, odnosno kasnije sa Davudom, alihi salatu wasalam. Daude, odnosno halali, koliko je tarih vremena? Ima još. A onda dolazi priča o Daudu, alihi salatu wasalam. Davud je sin od Išara, a on ide iz loze Jakubove, Ishakove, Ibrahimove, alehimu salatu, veselam. Daud je bio niskog rasta, plavih očiju, kratke kose, rijetke kose, čista srca i lijepog, dakle, lijepoga izgleda. Neki kažu da je nakon odmah što je, e, istoričar kažu, nakon što je ubio Golijata, da ga je to uzdiglo u društvu, i da su Benu Israil se okrenuli prema njemu, zapustili su taluta i okrenuli se prema njemu kao prema snazi i onome koji ima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i kada je Daud ubio goleta, Allah mu je dao vlast i mudrost, to jeste vjerovjesništvo, i podučio ga mnogim stvarima. Od tih stvari jeste bilo da šta? Da razgovara sa životinjama, da razgovara sa pticama. U alemehu ešja, kada je podučio ga je još lijepom učenju Kur'ana – Kur'an njegov je bio Kur'an šta? Zebur. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, da je Davud, da je Davud klanjao čita u noć, postio svaki drugi dan. Kao što stoji u oba sahiha, da je Allah, poslanika sallallahu sallam da je rekao, najdraži namaz Allahu je Davudov namaz, a najdraži post je Davudov post. Kaže, spavao je pola noći, klanjao pola noći, a onda bi šestinu noći ospavao, a postio bi dan i iftario bi se dan. Dakle, dan bi postio, dan ne bi postio. Kaže Ibn Kathir, kada bi iza, izašao on, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inna se harnal džibale ma'ahu yusebihne bil aši voli šrak. Mi smo mu počinili brda, planine, da veličaju Allaha na veče i kada ujutru prasko zorje. Kaže, kada bi Daud izašao da uči Kur'an, odnosno Zebur, sve bi stalo brda bi drtala, životinje bi se okupile. Slušala bi njegovo učenje dok ne bi pomrle. Od Dok ne bi podmrle od Nisu mogle da napuste slušanje. Zato kaže Allahom poslanik sa Seme, kada je sluš, čuo Ebu Musa Lešarija, radi Anhu Erva, kaže, inne hutije mi zmare mi me zamiri, ali Davud. Allah mi je dao lijep glas učenja, kao što je bila od koga? Od porodce Davudove. Ja sam našao jednu uh, predaj, jedan snimak, kaže kako uči Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je teško preneti, teško je preneti glaso jer mi ne znam kako uči Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, al kad sam čitao danas, odnosno kad sam pripremao ovaj dio, kažem taj glas dakle, nemoguće zamisliti da sve stane, kaže, stali bi ljudi, odnosno halale, stali bi ljudi, džini i životinje. Kaže, umirali bi od gladi i žeđi, to je životinje, a ona slušanja učenja Dauda, alaihi salatu veselam. Kažu da bi Daud proučio svoj zebur u trenutku dok bi mu se samo odjehala ili odnosno osedala jahalca. Dakle, tako je brzo učio jer mu je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao. Kao što to stoji u hadisu, kaže Hufifa ala Dawud il-Quran, fa kane emuru bi devabihi fa fa jahra al-Qur'an qablan tusrađ devabu. Kaj naredio bi da mu se osedlaju njegove jahalce, a učio bi Kur'an prije nego što se uspio one osedlati. Pa onda Ibn Kathir kaže, ovdje se Kur'anom misli, dakle hadis kod imama Buhari, kao ovdje se kaže hadi, uh, pod Kur'anom misli njegov zebur. U šetetna mulke hu atejna ul hikmete u fasal hitab. Mi smo, kaže, učvrstili njegovu vladavinu, dali smo mu mudrost u fasal hitab i da ima riječit govor. To jeste, Allah ga je učinio kadijom među svojim narodom. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala, kao što vam je poznato, spominje priču, وَهَلَا تَاكَ نَوَا الْحَسْمِ تَسَوَرُ الْمِحْرَابِ Da li je do tebe došla priča o dvojici parničara kad su preskočili ogradu? Naime, Dawud a.s. je parničio, odnosno vodio parnice e, po danu, na večer bi bajatio i dio bi noći spavao. I opet bi tako postio i onda kaže, jedne večer su dvojica preskočili, nije joj očekivao da dođi. A bio je strašno strog, bio je strašno strog u pogledu hoće li mu neko ući u avliju ili neće. Kaže, mi smo, kaže, dvojica parnčara. Ovaj, kaže, moj brat ima 99 ovaca, a ima mi, kaže, jednu. Pa mi je rekao, daj mi je. Uazani fil hitab. I onda mi kaj nadvladao u razgovoru. Pa je Dawud odma presudio. Kaže, stvarno ti je, kaže, sa tim pitanjem na nio štetu. Gdje je nastala šteta ovdje? Što nije saslušao ovoga drugoga parnčara. Kaže Muhammed Ali Salatu Veselam, kaže, Pa ovu seždu činimo zato što je činio onaj Daud zbog greški, dakle sežda zbog greški, a neki kao da je sežda šukr da se zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala što mu je Allah subhanahu wa ta'ala primio njegovu e, teobu. Njegova smrt, malo prije sam spomenuo da Daud alaihissalatu wasalam je bio ljubomoran, nije dozvolio, nije dozvoljavao niko da mu onaj e, dolazi njegovoj kući. Kaže, pa mu je došao jedan čovjek u sred Avlije. I onda su povikali, stranac u Avliji. Kaže Dauda, ali sad kad ga je vidio, kaže, kosi, Kaže, ja sam onaj što ne traži izuna ni da dođe ni da ode. Kaže, ja sam, kaže, spreman. Dauda, ali sad, to selam po hadisima Allahov poslanika sada se ne živio koliko? stotinu godina kad je Allah subhanahu wa ta'ala izveo iz Ademove kičme, njegov, njegove potomke, pa je vidio jednog od njih da mu je šta gurre, gurre, svjetlost iz čela mu izlazi. Kaže Adem, ko je ovaj, kaj je Davud, koliko je godina, koliko će živjeti, kaj je 60 godina. Kaj je gospodaru, dadni mu, kaže, od mene još 40. Kaj je došao melek smrti, Adem, a.s. kaže, Adem, ko te je zvao, kaj imam još 40. Kaže, zaboravio je Adem, kaže, pa su njegovi potomci zaboravili kaj e, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala potpunio, a upotpunio je i Daudu, ali i selam, pa je umru tačno sa stotinu godina. Kod Ehli Kitabija stoji da je živio 77 godina, međutim, ono što je kod nas od izvora ukazuje na stotinu godina. Kaže, kada je umru, naređen, Sulejman je naredio pticama, kaže, pa su ga pratila njegovo tijelo sve do ga nisu ukopale uh, svojim krilima da ga sunce ne bi pržilo, a mi ćemo sljedeći put inša Allah nastaviti o Sulejmanu, alaihi sallatu wasalam, wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammed, Allah Muhammed, wa rizakum Allah khairan jaza. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني